Rādījumā arī klausītāji. Vēl joprojām esam Sielas, Salas pils, Ogre svētceļojuma grupā. Vēl pāris sarunas, kurās gribās ieklausīties un aptaujāt cilvēkus. Un, protams, arī mums, es domāju, ar jums rādījumu arī klausītāji labi zināmus cilvēkus. Nu, neskatoties uz to, tik un tā prasīšu, lai pat arī iepazīstina ar sevi. Un kāpēc šogad izvēlējās no uh, šīs grupas, eh, šai grupai pievienoties? Mani sauc Gunta. Eh, kāpēc izvēlējos šai grupai? Es eh, jau negairādījām arī <laughs> Latvijā. ļoti pareizi atbild, jā, Gunta, jūs jau atceraties, ir mūsu mākslinieci, kas um, adventa kalendāru gleznoja, taisīja un daudzas arī citas lietas ir pieslēgusies, lai mūsu smukākus rādījumu arī formējumu, noformējums būtu smukāks. Tā kā to droši vien atceraties no citām reizēm, bet Gunte ir ar gājusi ar rādījumu arī svētceļojumu. Laikam katru reizi, kad ir svētceļojums bijis. Mm, ja nemaldos, divas vai trīs reizes gājis ar rādījumu arī Latvijā. Mm, nu, skaisti. Tad jautājums tagad ir tās pavisam nopietnas. Kāda ir atšķirība starp <laughs> rādījumu arī Latvijas svētceļojumu un citiem svētceļojumiem? Rādījumam arī Latvijas svētceļojums vienmēr ļoti konkrētā laikā vienmēr visiem ir jāsapulcējas, ir jādomā ļoti daudz par mūsu mīļo klausītāju. Un kas vēl tāds varētu À, ļoti bieži pienāk intervijas un pēc pa, kā kopā pavaicā. Uh, uh, kas vēl varētu būt atšķirīgs? Nu, pārsvarā viss notiek ļoti līdzīgi. Jā, jā, jā. Tas pats principā, jā, vismaz šeit, jā. Tad īstenībā neskumst pēc eh, rādījuma arī eh, svētceļojuma. Ja? <laughs> Nē, skumst gan. nu, tas ir tāds joks, tas ir tāds joks. <clears throat> bet, eh, bet varbūt tās, es nezinu, kā ir, vai vari padalīties arī ar to, kā, ar kādu, kādu nodomu tu varbūt tās eji šajā svētceļojumā, vai vispār nodoms ir svarīgs, kad cilvēks dodas svētceļojumā. Es varu pastāstīt, kas man iedvesmoja šajā situācijā. Uh, jo no sākuma es nevarēju veikt savu izvēli, ar ko grupu iet. Bet atvaļinājums jau iepriekš bija saskaņots un bija paņemts divas nedēļas. Tad, eh, kad es meditēju par pārējiem, domāju, kā varbūt iziet vēlāk, bet nu, es pēkšņi atcerējos eh, to, kas notiek mūsu blaku kaimiņu valstīs. Man liekas, nu nē, šai nodomā tom, nu, tomēr ir jāiet. Tur citi sēž tur karā iek, nu, ierakumos, un tā es domāju, tomēr man tā likās, un nu, es nesēdēšu mājās un negaidīšu, vienkārši iešu. Un, un tas arī, protams, ir viens no maniem nodomiem. Nu, miers, miers, un mums miers, un Latvijā miers, un pasaulē, un mūsu kaimiņiem. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti vērtīgs eh, eh, nodoms, un, un ar kuru iet, vai ne, un pat ja nevar karot, visi nevar braukt uz Ukrainu karot, eh, tad tomēr garīgi var būt kopā un stiprināt garīgi cerībā uz uzvaru, vai ne? Jā, noteikti. Sirsnīgs paldies par šo īso sarunu, eh, lai, lai skaists un, un svētīgs šis ceļš. Paldies, paldies! Un es ļoti ceru, ka nākošā gadā rādījumā arī atkal ies mēros ceļu līdz aglonai. <laughs> Skatīsimies nākošais gads, jā, kad pienāks nākošais gads. Rādījumā arī klausītāji, šeit eh, svētceļojums no Salas pils ogres grupas. Eh, Šīs dažas intervijas ceru, ka ir bijušas gana iedvesmojošas, lai arī uh, jūs eh, garīgā veidā varētu doties vai gatavoties eh, šai sastapšanās Aglonas svētku laikā. Eh, neko nepazūdam, pieslēdzamies, sekojam līdz svētceļojumam un garīgi garējām paši svētceļojumā. Uz tikšanos!